gurekin goizuntan nora ahbelbide egunon zuri. Egunon. Ala, idazlea berriako kazetari izana, iritzi emailea, orain berrian eta kulturera gilea, goizguziz, eh? asteuntan ukanen dugu eh, arlo ezberdinetan uh, gomita bat, eta uh, jakin behar da ere miarritzeko mediatekako langile zirela. Beraz, 2008-goi, eh, pandemiak biztanda markatu urtea dela, bon, horrikin hasiko gira nora arbelbide, bon, lehenik pertsonalki nola bizi izan duzu? Eh, be urte komplikatia, uste dut denen, denentzat bezala, ala, uh, komplikatia, baina nik zorionez ez dutukan uh, neor urbilekoik edo de pandemiak uh, eraman duenik, beraz eh, horra uh, etzen ala, komplikatiak kudeaketan, baina uh, eta alki baina uh, elkartasuna hemen uh, be, uh, pandemiak uh, editu dituzten jendei eta eta batzu joan dira eta horra. Profesionalki, beraz mediatekan ari zira, jose zailtasun, ze... Ebe, eh, ara, gero uh, profesionalki eta eguneroko bizia, bai uh, familian ere aurrekin, eskola, ez eskola, hori dena kudak eta kontu bat da, mediatekaren uh, alde hona da, uh, albezen fite ideki izan dugu klik eta kolektatu uh, sistema horren bidez, baina uh, egia da atoliak eta, eta mitzaldeak eta ezin izan dugula antolatu uh, nahi bezala. Alde hona da, uh, be, uh, adibidez, nik pertsonalki, uh, hilabete bukaeran soldata ukan dut, e, eh, automatikoki, eta hori e, batzuk ez dute ukana. Eta hori pertsonalki, menan profesionalki ere, eh, batzutan oartzen zira horako uh, logikarekin, uh, be nun plazatzen giren denak, nun giren, eta ze sekortamenekin uh, bizitzen algiren edo ez. Horren hori, uh, nu ustez, uh, demora emanen dugu, bizi, uh, urteak emanen ditu, baina oartuko gira, sistema nola martxan den, eta norentzat, eta eta nola berden aldatu uh, konkretuki ere, eta... Mm, Hala, gero, eh, gero alegin berezi bat, eh, eh, kultura ala ere eskura berri maiteko, uh, zerbitzu publiko horrek uh, emaiten zuen, uh, aukerak erabiliz albezain bat, baina gero, jada mediateka bat ere, liburutegi bat, publiko bat, da ere leku bat, benun jendea biltzen den, uh, trukak leku bat, be ez bat, baita ere ordenagailuak Badira, eskura, ujirik, internet ujirik, uh, gero eta jende gehiago heldu da adibidez CV-ak eh, uh, eh, baina CV-ak idazteko laguntza beharra, uh, eh, polanploarekin uh, be, webguneak, polanploarenak eta olako biziki komplikatiak dira, gero eta komplikateuago, eta bada jende bat be galdua, eta uh, ezkerta eskuin bidaliak, eta guri uh, leku publikoa den, uh, gero eta gehiago bidaliak dira, mm, nola baita jaiteko, liburu tegietarat, zazteat, Baina eta gu, male luskiz, gira baita formatuak, Eta horren egen aintzana da, badela, hor sozialki ere uh, jende bat eh, pixka bat galdua, gero utziagoa, administrazioak eh, dena, adibidez dena internetera bidaltzen du, hogeita an dena numerizatua izanen da, baina uh, numerizazioarekin arazoak dituzten jende begira, ebe ez da bat ere erantzunik, mediatika izan daiteke erantzun bat, baina uh, maleruski maingua, eta konfinamendu denboran, ebe ezin ez da zerbitzu hori ere eskaini, edo berotasun bat, batzuk adibidez negua gubildu arau ez dute baita espada bero gailurik etxan eta gurean be badute leku bat eh, berotzeko. Eta egan nahi dut, hola, luzatzen ez baina hori dena be pandemiak be eh, hori gerian utzi du, gurean bezala beste leku ere, eta pentsatzen dut denbora beharko dugula hori dena analizatzeko, alde honak eh, aurkitzeko, alde txarrak nola obetu pentsatzeko. Naipatuko dugu ere uh, bai ona zurekin nora erbelbide, han bizi ziram, erriko bozen urtea izan da, bon jarren etxegaraik Lortu zuen zabaltasuna, eh? bere zerrendan presentatu delaik berriro, Lorantz adibidez adibidezion sozial mailean lan ona egintzuela, bereziki etornek, etorkinek ilan. Geroztik, eh, izan dira, erabaki eh, ez garriak eh? etxegabean kontrako debekoa, etorkinen alde ari den diakitek ere leporatzen dio proposamen guziak gibelerat botatzen dituela pezak, ezan ote ditaike, norak belbide, keineko irudia, ahaildu zaiola, janjone etxegara ere? Uh, ah, pff, eh, nola ezan uh, eh, eskuineko, uh, berzen bere eskuineko alde hori, uh, segurtatu, um, ez da eskuinarekin ere pasatu da, beraz, eta erabaki uh, dekretu hori, uh, jadanik uh, bozkatia izan zen, uh, ez hain uh, gordin eta hain uh, luze eta hola, baina uh, ez da baitzpada berria, nien baitzpada estonatu. Uh, gero, uh, behar da salatu eta ala, mobilizazioak segitu. Behar da beti sokatidan lakutsi eh, eh, nundikari giren eta eta sokatira hori segitu. Ni nizagitu, uh, gero uh, nola ezan, hor, uh, aski komplikatzia da <laughs> eta baionako, baionan ezen biziki... Uh, Hautezkunde, ala, urtea izan da, ez zen biziki goxo, <laughs> ez niz eskapatuko, biziki komplikatia zen, egia da, eta eta eh, nik, ikusi dutana pertsonalki eh, erritar bezala da be, bigarren itzulean be, bi eskuin baginitzen. Ehm, nik uh, eh, etxetorentzat eta sozialistzei begira gomendatzen dut uh, be, da domaia da, baina bizik interesgarria da la deuxième droite deitzen den bideo bat Jean-Pierre Garni uh, so eta miterranen garaitik aipatzen du, uh, da batzuko la deuxième gauche dugu, baina nik erango nuke bigar, bi eskuinen artean baginola hor autu bat eta eta eskualdun bezala biziki eh, gogoja da, ni hor eh, eta eskoraldia piskaldako ipatuko dugu, biziki gogoja da eh, egoera eta eta eta diskriminatzazio horiek zira inoiz, fen, alde guzietatik, eh, eskuin guzietatik, eta ezkerretik ere, ez zira inoiz utzi behar pasatzera tenu ustez, momentuaten murian diskriminazio hori izin da erran behar dugu gero edola. Enik uste eskualdun bezala eskora diskriminatzen den puntutik, Eh, hori uh, funtsesko problema da, baita eh, funtsesko mundu ikuspegi bat ere, eta eta emeretzigarren mendera eh, joitea gomitatzen ditu jende batzu, uh, ebe, um, ala, nola frantziak eraikiduen bere laizitatea eta entzin eta eskola publikoa eta dena, eta uste ez dela behar gehiago gorde, eta behar dela zinez uh, erronka hori be, eh, hartu uh, bi eskoekin eta eta eskolaren zilegitasun guziak, uh, eh, guztiak eta uh, beti salatu eta fainetat funtsezkoa da hori, ez niz ala, hori alde batetik eta gero sozialki be, uh, eta etxetorekin ere seguritatearen problema azpimarratua zen behin eta derriz. Seguritate sentimentu horrekin, horrekin, nola egan, nagusitzen ari da diskurtso guztietan, Eta hor ere, sigurta, behar dugula behiz eh, plazatu, eta, eta be, ala, karrika denena da, gurea da, eta eta horlako gauzak behar dira beti salatu. Ez niz ahitu nahi bauzu, baina eh, neniz ados, eta eta hor, eh, baina uste dut behar dela ere kolektiboki behar dira gauzak pentsatu, ala, politikariak, ni personalkiz nautekiagoa ahitzen, Baina behar dugu uh, gogoetatu ere uh, itxengabeaien erabakiak uh, uh, nola egin. Uh, egia ezan uh, zintzua izaiteko uh, dola bi urte uh, sogeran eta piskata entzin ere personalki mobilizatu nintzen, uh, ikusi dut nola egin diren gauzak. Eta biziki komplikatzia da, bai hor uh, diakite joaitia pausatik eta adierazgahia da, autoritarismoa saratzea adierazgahia da eta um, nola erran, astapen horietan, eba, biziki gogo razen zen, ba, baiunan ibiltzen bazinen, uh, baziren uh, etxerik gabekoak, barrenan paperik gabekoak kampoan, neguak biltzen ari zen, osten ari ziren, uh, ari ginen improvisatzen, jenden etxetatek hartzen, dutxa bat, lo bat, zakitzer, falta zen leku bat, atxe bantzen pausa, uh, uh, gero, uh, da, seguritate ikuspegitik eskuinaren zatele berda interesgarria zen, e, paperik gabekok ez egoitea zentruan, eta eh, azkenean autobus geltukia zentru zentruan eta inguruetan egoiten ziren paperik gabekok, darba bazen jo naikeri bat kukutzeko, ez dakit, baina bazen ere urgentzia bat, eta, eta elkarte munduan ere uh, zen, azten, zenta pertsona bezala, be improvisatzen zirela eta entzatzea iraguntzen trompatzen altzira, izan dira gehiagiriak aldiguz, eta eta biziki komplikatua den gai bada, eta iduritzen zait, bai, salagarria da, eta ala, nik utzi dena, eta biziki dugu razitzaitan, salagarria da gertatzen ari dena, behar segitu salatzen, eta kolektiboki ere, behar dugu autokistika egin ere, atseman bide batzu, zenta ezin da dena uh, elkarten uh, eh, gainan utzi, uh, biziki gai politikoa da, kolektiboa da, ezin da dena uh, nola egan politikarien uh, utzi ere Eh, gauza gaizkiten dira eta berri da salatu eta ala, berdin hor um, nola erran, hor ikusi dute ulertzen dute jakite joitea badakit uh, gutxi gura bat azten dako uh, eh, uh, gauza gaizkitela untsa iten <laughs> hala eta bainan gero uh, Uh, voilà. biziki uh, nola ezan. Bardu gautu kritika ere egin ere. Eta, mm -hmm. eta uh, voilà. elkarteak, uh, elkartean biziki importanta da, nola, nola diokatu denen artean uh, eta papelik gabeko eh, kontuarekin, et, um, etxerik gabeko ekin, eh, behar dugu pentsatu ere zertetan nahi dugun bizi eta denak, denak implikatu. Bai. Besaia gehi bat, uh, aipatu duzu ostion, Euskaraldian, ekitaldi frango bezala, hankamotz gelditu da orten, covid gatik, neugien gatik, ondorioen gatik, Bon, Euskar eh, parte hartze masiboa eh, konten ziren, pozik antolatzaile batzu, eh, Euskal gobernutik bestiak beste mirendo baran, eh, izkuntza arduraduna. Bon, zure aldetik, ez nola bizi izan duzu, ze ikuspegi duzu? Uh, nik Eskoraldia aldia, baino lan, ere parte hartu nuen, bam, ekimenean hori zen, uh, daz, baiuna angelu biarritzen uh, antolatu ginen nolako Eskoraldi aldi pre, <laughs> pre-eskoraldi bat edo, eta biziki uh, eh, ainitik eta, eta gero bi urtero uh, eskoraldian parte hartzen dugu. Uh, nola erran, ikast, uh, baionako ikastolako gura aso bezala, zait, uh, bizkintu izan dela ikastolan, eta nahi bauzu da, aukera bat eskoraren gaia ere, adibidez, guk baionan dugun soziologi, soziologia dela eta, um, esko, eskora ezakiten gura soan badira eta haiekin eskora gaitza tartzea eta eta bakutza galdezkatzea zehar eman duen eskorarekin eta oartaraztea e, eh, nahizta ez eskora zura horrekin ez zehar eman ukan ez dakizun gajera importanta dela Uri lantzena lantzea e, eh, gura soekena eman da aldi horoz eskora aldi garaian de eh, eskora aldia erabiliza eta kibizela galdezkatzea hori eta Eta, eta baita eskaldunak ere galdezkatzea zer eman duten eskora ezakitenekin, eta tabuak piskat inakosta, hori beti eh, eman korda, ta, eta hor berritxita horretan ere, uh, oian eta pentsatzen beste dekoetan ere. Uh, gero, um, piskat esperientziatik bat baitut, iduritzen zaiz bat zuten, uh, dugula ere hor kolektiboki pentsatu, eta bai jajera bat da, e, beraz individuala, eta hoartzen altzira individu gisa, egun honen janez, zeman dauzadatzen handuzun, Baina, baina adiot hori egan ez da, biziki importanta da, eh? eh baina ezin baduzu egunon ezan, edo egun hori, egin ez, parekoak gaizkiak zen eta kontestu hori za, bali mada kontestu profesional batean, nune ziren baita ba libre egunon erraiteko edo badakizu, hor, uh, biziki bakarrik zenitzen altzira, eta hor, idurtizait eskoraldiak edo egiturak edo eskorarekin lan egiten dut, eta behar dugu, uh, pentsatu, nola egin kolektiboki, pertsona hori, behar, zilegitasun eh, problema hori, horren aintzian, mm, tresnako kanditzen, argumentuak, eh, ez daren bakarrik zenitu, uh, eh, bere buria, eta, eta kolektibitasun hori irabazi ere, ez bakarrik utzi norbera, bere eskoraldian hor, ah, ez, ez da polita ere beti, eta berda asumitu hori, eta, eta elgarrikin atxemaitan ditugu erantzunak. Han badira alde honak, baina bada hainitz alde eh, hobetzeko uh, nuzet eta kolegitibitasun hori eta baita eskoraren zilegitasuna behesteko behar hori uh, zinez uh, behar dela eta zidea utzi behar uh, zentabai aharu da batzutan gaizki hartzia egun honek haitu maduzu eta pertsonak gaizki hartze madu parean bon, behizu bali mazira bezero adibes detentzia, bali mazira hau zu edo bon, ez bat aietan adibidez lan, munduan bali Eh, nola egin, eh, badira izan daitezke tresnak eta hori behar dugu eh, elgarrekin lan du. Hori um, importanta iduritzen zaitu onduko eskora nientzat. Uh mhm. -huh. Laburki eta bururatzeko, reiten zinuen, ala, egun honek ondutik zailtasunak izaiten aldituela hor uh, soziologiko kifem. Bai honan, miagitzen ere, mediatekan zaila da, egun honek reiteko, miagitzen? Bai, zaila da. Zaila da eta, bai, bai, zaila da eta eta behar da, eta ni hau gara, ez dit, eh, bai, mustitzen ez horre, eh, ni bezalako personal, eh, hiperkonsentia zehatuan nahiz, uste dut, arrokeria izan daiteke, beren ala da, ene bidea dela eta, eta hau hartzen izan zaila den, beraz, beraz, nik uste nuen, edo uste dut, bai zuztela alta gogoetak eta hori eta zaila zait, beraz, ala, ene ustez, kolektiboki eta autokritikan, eta zinez, eta behar dugu uh, elgarrekin gogetatu problema hori, eta eta zil, zilegitasun hori behar dugu zinaz uh, eh, berretxi ez dira gorde behar jala. Hala, bez, uh, itzulia mm, egina dugun horak belbide, miresker uh, gure serie hori estrenaturik, egu <laughs> berriko uh, gitarau berezia eskuali jatietan, eta pasa egunon, eta pesta hon Berdin, <laughs> miresker.